ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم Hakika wacha Mungu watakuwa na bustani za neema kwa Mola wao mlezi. افنجعل المسلمين كالمجرمين Kwani tutawafanya Waislamu kama wakosefu? ما لكم كيف تحكمون Mna nini? mnahukumu vipi? Am lakum kitabun fihi tadrusun, au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma? Inna lakum fihi lama takhayyarun mtapata humo mnayoyapenda am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmi alqiyamati inna lakum lama tahkumun au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia Talhum ayyuhum bidhalika zaim waulize ni nani miongoni mwao dhamini wa haya am lahum shuraka falyatu bi shurakaihim in kanu sadiqin au wanao washirika basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un, siku utakapowekwa wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza. khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillatun wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun, macho yao yatainama chini, fedheha itawafunika na hakika walikuwa wakiitwa wasujudu walipokuwa wazima. Fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadithi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua. Wa umli lahum inna kaidi matin, na inawapururia muhula hakika hila zangu ni imara. Am tasaluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, au unawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun, au iko kwao siri basi wao wanaiandika. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم Basi ngojee hukumu ya Mola wako mlezi. Wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa. لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi, bila shaka angelitupwa ufukweni naye ni mwenye kulaumiwa. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu lamajnun, na waliokufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu. Wama huwa illa dhikrun lilalamin, na hayakuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah Hakika wacha Mungu watapata kwa Mola wao mlezi bustani za neema safi. Je, sisi tudhulumu katika hukumu yetu tuwafanye Waislamu sawa na makafiri? Nini liliyokusibuni nyinyi? Vipi mnahukumia mfano wa hukumu kama hii ya dhulma? Kwani mnacho kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu mnachokisoma na humo yamo hayo mnayoyapenda au kwani mnazo ahadi juu yetu zenye kutiliwa mkazo kwa viapo zenye kubaki mpaka siku ya kiyama kwamba mnayo haki ya hayo mnayojihukumia ewe Muhammad waulize washirikina ni nani dhamini wa hukumu hiyo kwani wanao wanaoshirikiana nao na wanaofuata mwendo wao katika kauli yao hii basi na wawalete hao washirika wao ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Siku mambo yataposhtadi na yakawa magumu na wakatakiwa makafiri wasujudu kwa kuwaemea na kuwakejeli na wasiweze. Macho yao yameinama chini yamefunikwa na fedheha. Na duniani walikuwa wakitakiwa wasujudu walipokuwa wakiweza na wakakataa kusujudu kwa wazi mundi ni kinaya ya kudhihirishwa kweli yote, siku ya kwimba kondo, siku ya kiyama. Chambilecho Said Abdallah bin Ali bin Nasir katika inkishafu Tafakari siku ya kwimba kondo ya kuaridhiwa kila kitendo pindi madhulumu atapoondo achamba ya Rabbi na naye Ewe Muhammadi, nachilie na hao wanaoikadhibisha Qurani. Tutawajongeza kwenye adhabu kidogo kidogo kwa jiha wasiojua kuwa adhabu itatokea huko. Na itawapa muhula kwa kuiakhirisha adhabu. Hakika mipango yangu ni ya nguvu na hawezi kuporonyoka yoyote akasalimika nayo. Kwani wewe unawaomba ujira kwa kufikisha ujumbe wako. Na kwa hivyo wao wanaona uzito kwa gharama hiyo unayowakalifisha au kwani wao wanajua yaliyofichikana na wao wanayaandika na ndiyo wanahukumu kwa hayo. Basi wewe subiri kwa tunavyowapa muhula na kukuakhirisha kukuletea manusura yetu juu yao. Wala usiwe kama Yunusi aliyemezwa na samaki akawa na haraka na kuwaghadhibikia watu wake alipomnalia Mola wake mlezi, naye kaja hasira na ghadhabu, akitaka waadhibiwe kwa haraka. la ukuwa neema ya Mola wake mlezi haikumdiriki kwa kukubali toba yake, angelitupwa kutokana na tumbo la samaki ufukweni, naye akiteseka kwa kuteleza kwake. Lakini mwala wake mlezi kamteua kwa kuikubali toba yake na akamjalia miongoni mwa watu wema na makafiri wangelikaribia kukutelezesha na pahala pako kwa jisho lao wanalokuangalia kwa uadui na chuki wanapoisikia Kurani wakisema hakika huyu ni mwenda wazimu na Kurani si chochote ila ni mawaidha na hikma na ukumbusho kwa walimwengu wote